Venga, chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenga que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Venga, las piernas marca el ritmo al compás. vaya el ritmo sin descanso siempre más. No hace falta comprender la música. Adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. baila la yenta Ay, qué fácil es la yenta Mira qué bien bailo yenta Y qué preciosa es la yenta Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Uno.